Уларның бири мәңгүлек никаланышқа болмайдыған аяллар, яны бири мәлім вақытқыча никаланышқа болмайдыған аяллар. Мәңгүлек никаланышқа болмайдыған аяллар. 1185-ci sual. Мәңгүлек никаланышқа болмайдыған аяллар қайсылар? Жауап. Мәңгүлек никаланышқа болмайдыған аяллар төвәндікедек 3 қысымға бөлінеді. 1. Нәсәп сәбәбі білән никаланышқа болмайдыған. 2. Имилдашлық сәбәбі білән никаланышқа болмайдыған аяллар. Üçüncü, qudubaclıq səbəbi bilən nikalanışqı bulmayılğan ayallar. Nəsəb səbəbi bilən nikalanışqı bulmayılğan ayallar. 1186-cı sual. Nəsəb səbəbi bilən nikalanışqı bulmayılğan ayallar qandaq ayallar? Cavab. Nəsəb səbəbi bilən nikalanışqı bulmayılğan ayallar tövəndikcə. 1. Öyləngoçinin anısı. Bu ibarə öyləngoçinin anıları və çoğ anılarının həmmisini öz içigə aladı. 2. Öyləngoçinin qızları. Bu ibora o'ylanguchining o'z qizlari, o'g'il qizlarining qizlari va uning navri chavri qizlarining hammasini o'z ichiga oladi. 3. O'ylanguvchining hamshiralari. Bu ibora o'ylanguvchining bir ota, bir onadan bo'lgan yoki ona tarafdan yoki ota tarafdan bo'lgan och singillarining hammasini o'z ichiga oladi. 4. O'ylanguvchilarning onasining hamshiralari. Bu ibora o'ylanguvchining onasining ayol qarindoshlari va ota yoki ona tarafdan bo'lgan ajdodlarining ayol qarindoshlarining hammasini o'z ichiga 5. beshinchi o'ylanguvchining homilari bu ibora o'ylanguvchining onasining ayol qarindoshlari va ota yoki ona tarafdan bo'lgan ajdodlarining ayol qarindoshlarining hammasini o'z ichiga oladi oltinchi o'ylanguvchining aka ufkalarining qizlari bu ibora o'ylanguvchining bir ota bir onadan bo'lgan yoki ota tarafdan yoki ona tarafdan bo'lgan aka ufkalarining qizlarining hammasini o'z ichiga oladi 7. Өйләнгөчінің әмшірлерінің қызлары. Бұ ибара өйләнгөчінің бір ана, бір атадан болған, яки ата, яки ана тараптан болған әмшірлерінің қызларының әмісіні өз чигалады. Аллах Таала бұ ақты мұндақ дейді. Сіләге аныларыңланы, қызларыңланы, әмшіріңланы, атаңланың әмшірлеріне, анаңланың әмшірлеріне, қайрындашларыңланың қызларыны, әмшіріңланың қызларыны ілішарам қылынды. Сүрі Ниса 23 ayet. Emildaşlıq səbəbi bilən nikahlınışqa bolmaydığan ayollar. 1187-ci sual. Emildaşlıq səbəbi bilən nikahlınışqa bolmaydığan ayollar qandaq ayollar? Cavab. Yuqorqi nasab səbəbi bilən nikahlınışqa bolmaydığan 7 xil ayoldan başqa emildaşlıq səbəbi bilənmi bəzi ayollar bilan nikahlınışqa bolmaydı. Chunki qandaqlı bala bir ayolni əmgəndən keyin bu ayol əmgüçünün süt anası, onun barlıq farzandlari əmgüçünün süt qərindashlari bo'lib qoladi. Әмгөчінің йоқырқы сүт қайрындашларының бірәсі білән никалынышы, xuddi nasabdiki o'z qarindoshlarining birasi bilan nikohlanganligi o'xshash haromdir shunga ular bilan nikohlanishdan cheklanadi alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi sizlarga sut onalaringlar va imildosh qarindoshinglarni elish harom qilindi sura nisa yigirma uchinchi oyat payg'ambar alayhissalom imildosh sabablik nikohlanishi harom bo'lganlar nasab sabablik nikohlanishi harom bo'lganlarga o'xshashdir degan Imom Muslim rivoyat. Emildosh bo'lishning shartlari. 1188-savol. Emildosh bo'lishning shartlari qaysilar? Javob. Emildoshlikning amalga eshish masalasi emish kayfiyati, emish miqdori va emish vaqti qatorliq tuvandagi masalalarni o'z ichiga oladi. Sutni emish kayfiyati. Buvoqning sutni emish kayfiyati, ya'ni buvoqning og'ziga sut qaysi yo'l bilan kirgan bo'lishi masalasida. Imom Ibn Hazm imom lays ibn said qatorliq ulamolarning bolaning sutni emguvchining emchakdan emgan bo'lishi shart deydigan rayi eng o'rinliq va to'g'ri ko'rinadi buningga binoan bolaning emguvchining emchigidan emas seg'ib qo'ygan qachidan yoki uni emiyotgan buvoqning og'zidan ichib olgan sut bilan emildashlik bo'lmaydi shuningdek ayol sutini tomoqqa yoki suvga yoki nonga va yoki qandoqli bir narsaga aralashtirib uni biror buvoqqa yegizgan bo'lsimi onun bilan emildaşlıq bo'lmaydi. Emildaşlıq amalga işi uchun sutni emgüçünün amchigidan bevosita emgan bolish shart. Emish miqdori Şafi, Anbali mazhablari, İbn Hazm, Davud Zahir qatorliq ölümalar əmgüçü buvaq emitgüçü ayolning sut balasiga aylanish uchun 5 qitim toyib emgan bolish shart deb qaraydı. Hozirgi zaman ölümalardan mutlaq ko'p sallığı bu qarashni kuchlantirdi. Bu mesele Ayşe radhiyallahu anhaning Emildashlik besh qitim to'yib emish bilan bo'ladi degan hadis bilan belgilangan. Imom Muslim rivoyat. Hatto Imom Muslim Oyishadan rivoyat qilgan bu hadisning asli Qur'on ekanligini, undan uning tilovati amaldan qilib hukmi qolganligini, payg'ambar alayhisalom vafot bo'lganiga qadar ahvol shundoq davom qilganligini bayon qilgan. Chunki emguvchi bola emitguvchi ayolning bolasiga bu ayolning bolalari emguvchi balaning sut qarindoshlariga aylanishi uchun emgan bu sutning uning jismiga rasmiy tarqalib uning o'sishiga ta'siri bo'lishi shart agar undoq bo'lmaganda bir yoki ikki yutum sut hech narsani o'zgartolmaydi oyisha roziyallohu anha payg'ambar alayhissalomdan rivoyat qilib mundoq degan bir yoki ikki qitim emish bilan emildoshlik bo'lmaydi imom muslim rivoyat emishning vaqti emildashlik amalga eshishi uchun Әмгөчінің сүтіні әмчектен айрыштын бұрын әмген болыш шерт. Өлімала бұның вақтыны 2 ел деп бекіткен. Анала балаланы имитіш мұддетіде толық имитмәкчі болса 2 ел имитіші лазым. Деген ayetga asosan onalarning balalarni emitishning eng ko'p miqdori 2 yildir. Sura Baqara 233-oyat. Jabir radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisolamning bola emchakdan ayrilgandan keyin emgen süt bilen imildaşlık bulmaydı digerligini rivayet kılgan. Abu Davud Tiyalisi rivayeti. Peygamber aleyhisselam yana imildaşlık emçekten ayrılıştın burun, üçey tolguca imiş bilen buludu digen. Tirmizi rivayet. İmildaşlıkның dairesi. Әмгөчінің өзі вә балалардың башқа, оның қиырындашлары вә ұрықтыққаларының бұ емілдешлік білен мұнасуеті болмайды. Мәселен, бірау бұ вақ вақтыда әмчектен айрылыштың бұрын bir ayolning sutini oz deganda besh qatim to'yg'icha emgan bo'lsa bu kishi shu ayolning sut bolasi yoki bu ayolning bolalari bu kishining sut qayrindishiga aylanib qoladi natijada bu kishi u ayolga yoki uning bolalariga va navralarga mangulik o'ylanmaydi amguchining er yoki ayol bo'lishida farq yo'q ammo о кішінің өз қайрындашылары, оның емілдашлық тәрәптен болған сүт қайрындашылары білін өзіра ника алына chunki emildoshlik sutini emgan kishi va uning farzandlari bilanla cheklanadi shuningdek emitguvchi ayol bilan emguvchining onasi تاغلری و va boshqa tuqqanlarining emildoshlik tarafdan munosabati yo'qdir ya'ni ular bu ayolga nikohlana oladi doktor yusuf al ҳозирги замон фатволари fatvolari nomli asrida деб deb yozgan ислам уммати ummati майли mayli бўлсин майли mayli бўлсин bo'lsin emitguvchi ayolning ustini belgilangan ayolning امچکیدن امگن bo'lishi əmcəkdən ayrılışdan burun əmgən bolışı və az digəndə bəş qətim toyğucu əmgən boluş qatarlıq şərti, miqdarı, kayfiyeti bo'yicha əmgəndən keyin əmgüçünün imitgüçü ayalının süt balasıqa, imitgüçü ayalının əmgüçünün süt anısıqa aylandığanlıqıqa, Әмгөчінің имгөчі аялны никайыға мәңгі аламайдығалықыға, никахылнышның арамлықы иміткөчі аял білән әмгөчінің балалары вә әмгөчі білән иміткөчінің балалары отырсында давам қылдығалықыға итпағлашқан. Құдыбажлық сәвәбі білән өлінішке болмайдыған аялла. 1189 суал. Құдыбажлық сәвәбі білән өлінішке болмайдыған аялла қандақ аялла? Жауап. Ular tövəndəki 4 xil ayalını öz içigə aladı. 1. Öyləngoçinin atısının qoyub bəgən ayalları və boğularının qoyub bəgən ayalları. Bu haqda Allah Taala mündaq deydi. Atalarınla ağan ayallarını anmalı. Sürü Nisa 22-ci ayət. Yəni birovning ma'lum bir ayolga nikohlanishi bilan bu ayol uning o'g'illariga va butun farzandlarining o'g'illariga harom bo'lib ketadi. Ulardan hech biri bu ayolni nikohiga olinmaydi. 2. O'ylanguvchining o'g'illarining qo'yib bergan ayollari. Bu haqda Alloh taolo mundoq deydi. Balalaringlarning ayollarini elishinglar sizlarga harom qilindi. Sura Nisa 22 oyat. Ya'ni birovning ma'lum bir ayolning nikohlanishi bilan bu ayol uning dadisiga va butun bo'g'illarga harom bo'ladi. Ularning hech biri bu ayol bilan nikohlanmaydi. 3. O'ylanguvchining qo'lidagi ayolning onasi va u ayolning cho'ng onalari Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi. Qiyin onalarni elishinglar sizlarga harom qilindi. Sura Nisa 23 oyat. Ya'ni birovning ma'lum bir ayolning nikohlanishi bilan u ayolning onasi va cho'ng onalari u kishiga aram bo'ladi. 4. Öylengöçünün ayalının başka erdim boğan kızları. Allah Teala bu vaxtı mındaqdaydı. Sizlerge sizler bir yerde boğan ayallarınlarının başka erdim boğan kızlarını eliş aram kılındı. Eğer sizler ulanın anıları bilen bir töşekti boğmağan bolsanlar, bu çağda ulanı alsanlar hiç günah yok. Sürü Nisa 23. ayet. Yani məlum bir ayalga nikahlanıp, uningga jinsiy tarafdan yaqinchilik qilgan kishi uchun o ayolning qizlari va butun navralari harom bo'ladi agar o kishi bu ayolga nikohlangandan keyin uningga yaqinchilik qilmagan bo'lsa ya'ni yaqinchilik qilmasdan ayrilib ketgan bo'lsa bu chog'da o ayolning qizlari o kishiga haloldir ma'lum vaqtgacha nikohlanishga bo'lmaydigan ayollar 1190 savol ma'lum vaqtgacha nikohlanishga bo'lmaydigan ayollar qandaq ayollar javob Мәлім вақытқычылық никахланышқа болмайдыған аялла үш қысым болады. Бірінші, Өйләнгөчінің қолыдекі аялының әмшерлері вә о аялының аты тәрәптен, яки аны тәрәптен болған тағы ачылыры. Аллах Таала bu vaqtda mundaq deydi. Sizlarga ikki hamshirni bir vaqtda nikohinglarda saqlashinglar harom qilindi. Sura Nisa 23-oyat. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi. Ayol o'zining tog'i ochilari bilan nikohda birlashamaydi. Sura Nisa 23-oyat. Yani birov ayolidan ajrashmay turib, u ayolning hamshirlari bilan yoki tog'i oychilari bilan nikohlanmaydi. Balki ayoldan ajrashgandan keyin yuqoridagilar bilan nikohlana oladi. Ikkinchi, boshqasining iddatida bo'lgan ayollar, boshqa bir erning iddatidan chiqib bo'lmagan ayol shu erning zimmasida bo'lib hisoblanadi. Bu vajidan qaysi bir sabab bilan ajrashgan yoki o'lib ketgan erining iddati ichidagi ayollar bilan ularning shu iddati to'shmog'icha nikohlanishga bo'lmaydi. Уларның иддәте тошкандан кийин улар белән никахланышка болады. Бу вакытта Аллаһ Таала мондак дейди: Иддәте тошмаган аялларга уларны алыдганлыкларны пуртып өсәңләр яки буны дилләреңләрдә яшырын тутсаңлар силәргә һеч гунах булмайды. Уларга эгиз ачыдганлыкларны Аллаһка мәгълүмдür. Ләкин улар белән яшырын вәдлешип коймаңлар. Faqat oshkora aytilsa xijil bo'lmaydigan muvofiq so'zni qilsanglar bo'ladi. Iddat tutishmag'icha ularni nikohinglarga ilishga bel bog'lamanglar. Bilanglarki, Allah dilanglardikini bilib durud. Sörü Bəqar 235-oyat. 3. ikram yoki ayalla, ihrom ikram ayollar, ya'ni ihrom muddati ichidagi ayollar bilan İkram bo'lmaydi. Ihrom muddati tugab, ular ihromdan chiqqandan keyin ular bilan nikohlanishga bo'ladi. Nikoh va qo munosabatli masalalar. Söz saldırış və nişalınış. 1191 sual. Söz saldırış деген неме? Cevab. Söz saldırış yigit tarafning kız tarafga, oladın o'g'liga kızını so'rab elçi avatishi demektir. Bu Uyg'ur xalqining milliy va diniy shalliq an'analarining biridir. Söz saldırış yigit kız qiz boğunu bo'lganidek, bazı Allah'da kız tarafdan yigit tarafga ham bo'ladi. Bu bazı ansız kişilerin çöngenin ayb sanaladigan sanılıdığan işemez. 1192 sual Nişalınış Nishonlanish degan Cevap Nişalınış, çay choy koyuş, ya ki barikalı kılıç deb atılıdır. Bu qiz tarafning yigit tarafning talabini qabul qilganligi yoki to'yning tayyorligi bitgandan keyin ikki tarafning o'g'il qizlarini bir-biriga o'ylab qo'yishga rozi bo'lganligining ifodasi demakdir. Chunki bu vaqtda yigit bilan qiz turmush qurish uchun nishonini bir-biriga qaratgan bo'ladi. Gül qo'yish nomi bilan yigit tarafning qiz tarafga sovg'a salom taqdim qilishimi ularning bir-biriga nishonlanganligining amaliy ifodasidir. Çay işkizib boğandan keyin işkinci bir şahsının o kızgı xeridar buluşu ve toy təklifini koyuşu qatdi aramdır. Neşallıq dəvri intayın moyun bir dəvri dövrü bolup, ya ki, mangulik aile kuruşunu maqsad qilgan yigit kız üçün bir birini tonuş, bir birinin diyanetini, axloqini va bilishga boğan bo'lgan yaxşı yaxshi egillash Bıraq bu işkisinin nikoh o'qilishidan burun biror joyda yolg'iz uchrashishi dinimizga milli milliy an'anamizga xilabdır. Nurg'ulg'an go'zal qizlarning sinashtor shivori ostida o'zlarining kelajaklarini nobud qilib, pushaymondin barmoqlarini tishlab qolganligi, yigitlarning she'rin so'zlariga ishinib ketib, o'zlarining hayotini dafsanda qilganligining ustiga ota-onasiga nomus va sharmandalik ilib kelganligi va boshqa mo echinishli ahvollar bizning o'z dinimizning qoida yo'sillariga, milliy an'animizning axloq dasturiga xiloflik qilganligimizdan kelib chiqmoqda. Nikohni e'lon qilish 1193 savol. Nikohni e'lon qilish zarurmi? Javob. Nikohni al-jamoatga e'lon qilib bildirish islom dini tashabbus qilgan yaxshi ishlarning biri. Payg'ambar alayhissalom nikohni e'lon qilinglar deb ko'rsatgan. Imom Ahmad rivoyat. Qonunli halol nikohni e'lon qilish orqali har xil so'z cho'chaklar سخلان fitna ig'volardan جمیت ده اون زنا zina, اسلام دن farqlantirgil بالد Chunki zina haram ishlar odatda yoshirin qilinadi, ammo nikoh hamisha oshkora elib beriladi. Qisqasi nikohni e'lon qilish nikohi e'lon qilinmagan er-xotinning orqasidan so'z cho'chak tarqilish orqali ularning çürmekçi tushirmoqchi bo'lganlarga fursat bermaslik uchunmi yaxshi. Ammo nikohni masjidlarda qilish tashabbus qilingan yaxshi ishdir. 1994. savol To'yda naqsh etish va musiqa chalishga olamda Javob: Той to'kin va boshqa har qanday bir xushallik kunlarda adab axloq doirasidan chiqib ketmagan holda mazmuni pokiz, esil naqshlarni etish, muzika asboblarini chelish joizdir. Payg'ambar alayhissalom bunday qilishdan to'smagan. Ammo kishilarni yomon havaslarga undaydigan axloqqa ziyonlik mazmundagi naqshlarni etish joiz emas. Shuningdek, ayollarning faqat ayol jinslariga usul o'ynab berishi durust. Ammo ayollarning er jinslari bor жайларда usul o'ynashi haromdir, qat'iy durust emas. 1195 sual. To'yda qizlarning to'y ko'ngliga kiyishi durustmi? Javob. To'y ko'ngliga kiyish aslida xristianlardan kelgan odat bo'lib, ko'pligan millatlarda keng tarqalgan bo'lsa-mu, u biz Uyg'urlarning na dini, na milliy odatlarimizdan emas. Har bir millatning qadr-qimmati boshqalarning odatlarini do'rishi bilan emas, balki o'zining urf-odatlarini va milliy ham diniy an'analarini chin muhofazat qilib saqlashi bilan bo'ladi. Biz Uyg'urlarda qizlarning to'y kunlarida kiyadigan esil, ko'rkam va chiroyli ko'ylaklari bor. Biz qizlarimizga o'zimizning shu milliy kiyim-kechaklarini kiydirishimiz lozim. Bu bizning milliy va diniy burchimizdir. Boshqa millatdan qabul qilishga bizning hojatimiz yo'q. Chunki o'zimizningki boshqalarnikidan albatta esil va afzaldir. Payg'ambar alayhissalom musulmonlarni boshqa millatlarni do'rashdan to'sib, kimki o'zini bir qavmga o'xshatib oladigan, o'sha qavmning qatoridan bo'lib ketadi degan. Ibn Habban Abu Davud rivoyat. 1196 savol. Vaqtliq nikohlanishga bo'lamdi? Javob. Vaqtliq nikohlanish er ayol ikkisining ma'lum vaqtqichilik er-xotin bo'lib o'tishga kelishishi natijasida nikohlanishi demakdir. Nikohlanishda vaqtni aniq so'zlamasimi, ko'nglida vaqtliq nikohlanishni maqsad qilib o'ylangan kishining nikohimi, mayli u er bo'lsin yoki ayol bo'lsin, vaqtliq nikoh sanaladi. Chunki amallar niyatlarga bog'liqdir. Vaqtliq nikohlanish ko'pincha qarish tarafni aldash bilan amalga oshadi ikki taraf vaqtliq nikohlanishga shundoq bitishgan taqdirdami bundoq nikoh durust bo'lmaydi chunki vaqtliq nikohlanish zino qilganliqdir nikohda mangulikni niyat qilish shart bo'lib mangulik er xotin bo'lish niyat qilinmagan nikoh bog'lanmaydi ammo mangulik nikohni niyat qilgan bo'lsimi keyin turmush normal holda davom qilmaganlik sababdan ayrilib ketsimi u kishining burun qilgan mangulik birga o'tishdan iborat bo'lgan yaxshi niyatiga ziyni yo'q İslam dinining boshlanish davrlarida mujohidlar g'azotlarda vaqtliq nikohlanish ishini ilib borgan chunki bu masala islom dinining avvalgi vaqtlarida bir mazgil yo'lga qo'yilib keyincha haybar g'ozitida payg'ambar alayhissalomning keskin jakorlashi bilan aram qilingan payg'ambar alayhissalom mundoq degan ey xaloyiq man sizlarga ayollardan vaqtliq nikohlanish bilan foydalanishni zaruriyat sababli vaqtliq yo'lga qo'ygan edim ogoh ki alloh uni ta qiyomatgacha harom qildi ibn moja rivoyat ma'lumki vaqtliq nikohlanish kishilarning baxt saodatini dafsanda qilganlik va ularning hayotini nobud qilganlikdir chunki vaqtliq nikohlanish naslni zoya qiladi ar ayol bir birini jinsiy havas uchunli kira olgan bo'ladi bu ish xususan ayollarni haqoratlaganligi hisoblanadi bundaq bir ishning islom dinida harom qilinishi aqlningmi talabidir nikoh va uning shartlari 1197 savol nikoh degan nima javob Nikah er bilan ayolning bir-biridan o'rtaq manfaatlanish maqsadida baxtli bir oilani qurib chiqish uchun ikkisining o'ttirisidagi er ayollik munosabatining bog'linishidir. 1198-ci sual. Nikahning shartlari qaysilar? Javob. Nikahning islom nazarida qonunli holda durust bog'linishining shartlari tuvandikilar. 1. Er ayol ikkilisining roziligi. Nikahning durust bog'linishi uchun nikohlanmoqchi bo'lgan er bilan ayol ikkisining rig'bati va ularning roziligi shartdir. Mayli er bo'lsin, mayli ayol bo'lsin, hech kimni o'zi xohlamagan birisi bilan nikohlanishga zo'rlashqa bo'lmaydi. Insonlar turmush qurish uchun o'zlariga joy tanlashda mutlaq erkindir. Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda cho'kan o'zining nikoh ishlariga ega bo'lishda ota-onasidan haqliqdir. Qizning royi so'raladi. Uning сүкіт қығыны мақұл көгәлікі дұр дәп көрсеткен. Мұслым руайт. Ишкенч. Гуахчыланың азыр болышы, никахның дұрыс бағылынышы Nikah o'qilgan o'rinda adolatiga, rostchilliqiga ishlanadigan ikki musulmon er guvohchining hozir bo'lishi shartdir. Ikki er guvohchi to'liq tepilmagan sharoitda bir er ikki ayol birlikda guvohlikqa hozir bo'lishi lozim. Chunki bu turlik muomalalarda ikki ayol guvohchi bir er guvohchining o'rnida turadi. Guvohchilar hozir bo'lmagan nikah nikah bo'lmaydi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: "Sizlar erlaringlardan ikki kishini guvohlikka taklif qilinglar. agar ishga ar tepilmasa sizlar adolatiga diyonatiga rozi bo'ladigan kishilardan bir ar ikki ayolni guvohlikqa taklif qilinglar sura baqar ikki yuz sakson ikkinchi oyat uchinchi shofiy hanbali va maliki mazhablarida nikohlanmoqchi bo'lgan qizning shundoqla cho'kanning egalarining ma'qulligini elish nikohning shartlaridan sanaladi ular payg'ambar alayhissalomning qizning egalari muvofiq kelmagan nikoh bog'lanmaydi degan hadisni dalil qilgan Ama Hanefi mezhebide kız özünün turmuş işini özü karar kılalıqıdık yaşlı bulup, özüge münasip birge öylenmekçi bolsa, onun nikahı üçün onun ilgilerinin makulluğu şart kılınmaydı. Çünkü Peygamber aleyhisselamın çoğukan özünün nikah işi de ilgirgilerden haklıktır. Çoğukanını onun ihtiyarsız, kızını onun rayısız yatlık kımağla degen hadisleri, kızlarının meyli olay hiç yatlık bulmağın bolsun, meyli yatlık bulup kaytıp gegen çoğukan bolsun, ularni ixtiyorsiz yotliq qilmaslikni va ular qo'shilmagan va turmush qurishga rozi bo'lmagan biriga ota onasining zo'rlab yotliq qilmaydiganligini ifodalaydi shofiy hanbali va maliki mazhablarning qiz cho'konlarning yotliq bo'lishi uchun ota onasi yoki boshqa egilri qo'shilishi nikohning bog'lanishining shartlaridan biri deb qaror qilganligi ayollarni asrash va ota onasining ma'qulligini olmasdan yomon erga kelin bo'lib tushib qilib pushaymon qilib qolmasligini ko'z tutqan Чүнки ата-аналарның таллығыны ва қошылығыны көп балаларда тоғры чықты. Ата-аналар балалар білмегенләрне біледі ва балаларны кимләргә өйләндиришне мо біледі. bu бу тараптан әйткәндә, ата-аналарның разылыгын ва мақуллыгын аммастан, кызларның өз бешигә иш көмигене яхшы. Җәмгыять күреп атабызки, jamiyatni odamlarning xarakterini to'liq tushunib yetib bo'lolmagan sabiy qizlarning odamlarning xarakterini to'liq tushunib yetib bo'lmagan sabiy qizlarni ota onasining ruxsatsiz aldab elib oz vaqtdan keyinla tashlab yetadigan yoki ota onasining uydagi jannatdan do'zaxga elib berib xo'rlaydigan aldamchi arlami oz emas bu haqdagi echinishlik voqealarmi ko'p abu hanifaning mazhabida ayollarning erkinligi bir umr birga o'tadigan yaxshi kunlarda yomon kunlarda rohatda Жапада birga болылған өмірлік hayot yolдышыны o'zlarining tanlash huquqini қоғдашыны maqsad qiladi. Chunki көріватымызге ba'zi ota-onalar qizlarini o'zlarining тұққаларға, yoki boylarga yoki мәнсапдарларға zo'rlab beradi. Ular қызларының baxt saodatini emas, faqat o'zlarining manfaatlarini o'ylab shunday qiladi. Bu qizlar baxtli bo'lamdi yoki talaysiz bo'lib qolamdi, buning bilan hisoblashmaydi. Har ikki mazhabning o'rinliq taraflari bor. musulmon odam har ikkisiga amal qilgan holda farzandlarining baxt saodati uchun tirishishi lozim 1199 yuz to'qson to'qqizinchi savol nikohning lavzlari qaysi javob nikohning lavzlari ar ayol har ikkisining o'z roziligi bilan turmush qurmoqchi bo'lganligini ifodalaydigan har qanday so'z iboralardir ayol erning nikohlanish talabini qabul qilganligini bildirgandan keyin ermo o'z zimmasiga olganligini bildirdi ayolning qabul qilganligini o'zi yoki uning vakili bildirdi Әмма әр кіші оны зімісіға ағалықыны өзі бейвасты білдірді. Никахның ибарлары өткен заман пейілдері, яны алдым, тәгдім дегенге оқшаш пейілла болышы лазым. Шыныңдек тәләп білән қобыл, алдым, тәгдім деген сөз бір орынды болышы. Икі сөздің отырысында көп вақыт күтіп, арсығы башқа гәплі арылышып қанмаслығы лазым. Никах білән бәлгілендіған ішла. 1200-сі суал. Никах сәбәбі білән бәлгілендіған ішла қайсыла? Жауап. Nikah sababi bilan tuvandagi 3 narsa belgilanadi. Birinchi mehr, ikkinchi nafiqa, uchinchi meros. 1201 sual, Mehr degan nime? Javob. Mehr nikah sebebi bilen erning ayolga berişki tegişlik boğan məlum miqdordagi maddi haq pul demakdir. Mehr berişini er ayal işkisi toydun burun şart shart ya ki şart shart qilmagan bo'lsin, halette holatda onu nikahdın nikohdan keyinla ayoliga ya ki yermini naq yarımını nesiye berişi lazım. Маңыш көз ikkinchi savol мәхрінің miqdori qanchalik javob Мәхрі miqdorining аз яки көплігінің чекі йоқ. Мәхрі пәкәт әрінің иқтисады шарайты қарап болады. Тойдың бұрын әр тарап білән аял тарап өзара пүтішкен мәхрі мақтары есап қайланады. agar to'ydan burun ayolga mehr berishni putishmagan bo'lsa yoki bo'lsa-mu uning miqdorini tayinlamagan bo'lsa bu holatlarda er ayolga shu shaharda odat bo'lib eqiyotgan mehr o'lchimi bo'yicha mehr beradi chunki mehr ayolning nikoh sababi bilan belgilangan tabiiy haqqidir Mehr miqdorining oddiy yenik bo'g'ini yaxshidir payg'ambar tavsiyasi mo mehrini eg'ir qilib etib to'yni qiyinlashtirib qo'ymaslikdir Məhri pulmal beriş bilən ada tapqınıdək, mənivi mənbət bilən mu ada tapıdı. Peyğəmbər əleyhissalam bir sahabini o kəmbəğal boğaşqa, onun ayalığı berdiğən məhri bədiligə, ayalığı Quran oqışını ögütişini şərt qılıb öyləndirgən. 1203-cü sual, nəpiqə digən nimə? Cavab. Nəpiqə ərinin ayalına yemək işimək, kiyim keçək və hər qandaq maddi və mənivi ehtiyaclarını qamdaş vəzifəsini öz üstəgə elib, onu icra qılış deməkdir. Әр әгер аялның юқырқы чықымларға бейқыллық қылып, оны жайды ада қыламыса, Аллахның алдыда күнәккар болуды. Bu aletdə əgər аялы onun iqtisadından özünün hacitiga yetərlik miqdarını onunğa göstərməsdən асымы onunğa günah olmaydı. Çünki ayalının barlıq çıxımları erinin zimmisidir. 1204 cü sual: Miras деген nəmə? Cavab: Miras bira vafat bolğandan keyin uning mol dunyosi va boshqama moddiy manfaatlarning uning varislariga yo'tkilishi demektir. Kandaklı bir kişi bir ayalığı ayolga bilen, olanın ularning da bir biridan meros elish huquqi belgelengen bo'ladi Miras bira ölgendin keyin e'lanadi ya'ni er ayalladın qaysi burun vapat bo'lsa keyin keyingisi onun mirasını oladi Hatta nikahını bir-biriga yaqinlashmasdan biri ölüp ketken bolsa keyin keyingisi Kur'an-Kerim'de belgelengen miqdor boyca onun mirasıdın oladi. Mahram va nomahram 1205. 505 savol. Mahram degan kimlar? Javob. Mahram mayli er bo'lsin, mayli ayol bo'lsin, o'zining jo'risi va o'zi bilan nikohi bog'lanmaydigan yaqin tuqqanlari demakdir. Nomahram mayli er bo'lsin, mayli ayol bo'lsin, o'zining jo'risi emas yoki nikohi bog'lanmaydigan yaqin tuqqanlardan emas, balki yot kishilardir. Ayolning mahramlari Оның ері вә өзі білән никай бағланмайдыған әр тұққалыр болып, шу аялның атысы, боғылыры, тағылыры, оғылыры, қиырындашлары, қиырындашларының оғылыры, қиын атысы, өгей дадысы, қызларының әрлері вә балағытки етмеген балыла қатарлықладыр. Әрінің мәхремлері, оның аялы вә өзі білән никай бағланмайдыған аял тұққалырдыр. Ayalının kiyinişi və səpər qılıçdiki bəlgiləmələr. 1206 savol. Musulmon ayolning kiyinish qandoq bo'lish kerak? Javob. Musulmon ayollarning boshlariga ro'mol ortib, sochlarini, bo'yinlarini va quloqlaridagi zinnatlarini yepib, uzun va ozodi kiyimlarni kiyib yurishi musulmonlikning shiori, taqvolikning kiyimi, oliyjanoblikning belgisi, hurmat-izzatning nishoni va go'zal axloqning dalilidir. Romal artış musulman ayarlarını her türlük rezilliklerden, peskesliklerden kovduğandak musulmon qizlarining g'oya nomus va iffat ichida texmi qadr qimmatlik ham ko'rkamlik bo'lishini kafolatlantirish bilan bir vaqtda ularni yomon oqibatlardan saqlab qoladi mana ikki yuz yettinchi savol ayol uydan sirtqa chiqish uchun erining ruxsatini olamdi javob bu mavzu tuvandiki uch masalani o'z ichiga oladi birinchi Ayalının öydün çıxış üçün həmmə hallarda erdən ruxsat soruş kerak emas. Məsələn, ayal xizmət, maktab bolalarning ishi yoki sirtdan uyiga lozimliq narsalarni mahallasidagi магазинлардан setib olish ota onasini qo'shnilarni ziyorat qilish uchun sirtqa chiqishga o'xshagan kundalik takrorlanib turadigan ishlarda eridan ruxsat so'rash hojat bo'lmaydi ammo yiroqlarga yoki bozorlarga berish uchun erining ruxsatini olish kerak bo'ladi ikkinchi ayol agar eri tonimaydigan bir oilani ziyorat qilish yoki tuqqanlardan birasining uyida qo'nib qilish uchun uydan chiqmoqchi bo'lsa, erining ruxsatini olish shartdir. Eri ruxsat qilmasa chiqmasligi lozim. 3. Ayol bir shahardan yana bir shaharga yoki bir davlatdan yana bir davlatga safar qilmoqchi bo'lsa, garchi ayroplan bilan shu kuni yetib boradigan safar bo'lsa-mu, erining ruxsatini olishi va ishonchlik hamrohlar bilan berishi lozim. Ama yolda тоқтап мехманханларда қонып қаладыған, яки 3 күнден көп вақытта беріп болыдыған uzun сапарға eri яки атысы, яки қиырындашларының бірәсі білән чықмысы болмайды. 1208-ci sual: Ayol mahremsiz safarga chiqa olamda? Javob: Payg'ambar alayhissalom ayollarning eri yoki otisi yoki qarindoshlardan iborat mahramlardan birasi yanada bo'lmasdan yolg'iz safarga chiqishning to'g'ri emasligini bayon qilib ayolning 3 kunlikdan yiroq safarga mahramsiz chiqishi haromdir deb ko'rsatgan imom buxoriy va muslim rivoyat Buning binaan Hanafi, Hanbali mazhablari ayol 3 kunlikdan yiroq safarga mahramsiz chiqmaydi deydi shofiy maliki mazhablari ayol ishonchlik ayollarning hamrohligida mahramsiz safarga chiqsa bo'ladi deydi Hazırkı zaman ölümaları ayallarını məhrəmsiz səpərge çıkıştın tosuşdiki məqsəd yoldaki amansızlıqla idi. Zaman tərəqi qılıb xatırcəmlik umumlaşdı. Şuna hazır ayal işəncilik ayallar qrupsının həmralıqı da məhrəmsiz aldımı səpərge çıxsı boludu dəb qarar qıqan. Dünya İslam Ölümalar İttifaqı və Avropa Fətva və Tədqiqat Kengişinin fətvası. Məhrəmi yox ayalının səpərge çıxış məsələsi. 1209-cu sual mahrami yo'q ayol safarga chiqmoqchi qanday qiladi javob eri yoki mahram bo'lmaydigan yaqin tuqqani bo'lmagan ayol ishonchlik ar ayollardan tashkillangan musulmon guruhining hamrohligida haj umri safarlarga mahramsiz chiqsa bo'ladi ayollarning erlar bilan qo'l ilishib ko'rish masalasi 1210 savol ayolning yot er bilan qo'l ilishib ko'rishi durustmi javob payg'ambar alayhissalomning hech qandaq bir yot ayol bilan qo'l ilishib ko'rishganligi sabit emas Doktor Yusuf Al-Qardavi yot ayol bilan yot erning qo'l ilishib ko'rish masalasiga mundoq deb javob bergan. Qadimda va hozirda hech qanday bir همه ixtiloflashmaydigan va hamma گن ittifoqqa مسیل ikki masalani o'tirib qo'yman. Ular هر یا er yoki ayol qaysi biri جنس لذت lazzat ilish maqsadida shahvat bilan qo'l کوریشش ko'rishish, er va ayol har ikkisi uchun haromdir. Shuningdek, yomon oqibatning oldini olish zarur deydigan umumiy qoidaga asosan, yomon niyat bayqalgan yoki ko'rguchining kayfiyatidan shahvonlik ma'lum bo'lgan hollarda uni bilan qo'l ilishib ko'rish qat'iy haromdir. Hatto erning o'zining mahram tuqqanlaridan birasini tutishi halol ishlardan bo'lsa-mu, bu tutish uning shahvatini o'riltiradigan ahvolda haromlik doirasiga kirib qoladi. xususan ayolning boshqa ardim bo'lgan qizi yoki otasining ayoli yoki o'g'lining ayoli yoki o'zining qiynonisi yoki imildosh och singillari garchi arning mahramlaridan sanalsimi ularga qarta shahvat bilan qaraydigan arlarmi bor ikkinchi Әрнің әуесі қозғалмайдыған яшынып қалған аял білән балағатке етмеген кичік қызның қолыны тұтып көріші жайыздыр.